Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No pūļa, kad tas klausījās Jēzus vārdus, atskanēja balsis. Viņš patiesi ir pravietis, citi teica, viņš ir Kristus, Mesija. kas man ir Jēzus, kādu vietu viņš ieņem manā dzīvē. Šis ir ļoti personisks jautājums, ko Jēzus uzdod arī katram no mums. Viena lieta ir zināt, ka viņš bija Jēzus no Nācaretes, cita lieta ir ticēt, ka viņš ir mans kungs un mans dievs. Jēzus ne tikai māca, bet arī glābja. Viņš ne tikai fiziski dziedina, bet arī piedod grēkus. Viņš ne tikai atver aklajiem acis, bet arī garīgi augšām ceļ mirušos. Viņa sludinātais vārds ne tikai informē, bet arī veido, ne tikai izskaidro, bet arī darbojas. Kā meklēt dievu, kur viņu var atrast un iepazīt? Otrais virziens dieva meklējuma ceļā ir saistīts ar to, ko Jēzus teica pagāniem, kuri gribēja viņu redzēt. Jēzus uzreiz nekavējoties izvirza augstas prasības. Viņš saka, kas grib man sekot, tam tas jādara radikālā veidā. Ja meklēsim kompromisus, tad nekas nesanāks. Tāpat notiek arī mūsu ticības dzīvē. Dievu patiesi atrodam tad, kad pieņemam lēmumu būt ar viņu gan priekos, gan bēdās – Diemžēl daudzi no mums gadiem ilgi nāk pie grēksūdzes ar vieniem un tiem pašiem grēkiem. Lai gan mēs sakām, ka gribam atgriezties, tomēr darām ļoti maz, atstājot sev dažus ērtus grēkus. Bet Jēzus skaidri saka, ja kviešu grauds iekritis zemē nenomirs, tas paliks viens. Ticības dzīvē ir jāmirst grēkam, un visām pārējām lietām, kas neatbilst Jēzus mācībai. Nesen kardināls Ranero Kantalamesa vadīja gavēņa rekolekcijas Romas kūrijas darbiniekiem. Viņš norādīja, ka katram no mums ir kāds grēks, pie kura esam pieķērušies. Un pat tad, ja mēs tajā atzīstamies grēksūdzē, tomēr mūsos nav stingras apņemšanās, lai no tā atteiktos. Biogrāfiskā darbā atzīšanās, konfesiones, Svētais Augustīns raksta par savu cīņu, lai atbrīvotos no seksuāla grēka. Viņa dzīvē bija tāds brīdis, kad viņš lūdza Dievu sakot: Kungs, dāvā man šķīstību un atturību. Bet kāda cita balss sacīja: Bet ne tagad. Tomēr pienāca tāds brīdis, kad viņš pats sev sacīja: Kāpēc tikai rīt? kāpēc ne tagad? Viņš pats sev pateica, pietiek, un tad jutās brīvs. Paskatīsimies uz savu dzīvi un izvērtēsim, vai mēs cīnāmies ar grēku, vai esam pieņēmuši lēmumu ierādīt Dievam pirmo vietu dzīvē. Kad Dievs ir mūsu dzīves centrā, tad viss kļūst iespējams. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam – kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen! Pārdomas sagatavoja Marijāņu tēvs Andris Ševels no Daugaupils. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Šī radiostacija skan pateicoties tās klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Paldies par atbalstu!